A sa plaça hi ha ballades, a sa plaça hi ha ballades, mo mare deixeu-me anar, mo mare deixeu-me anar. No hi vagis, Catalineta, no hi vagis, Catalineta, que ton pare pres vindrà, que ton pare pres vindrà. Tant si bé com si tant si ve com si no ve. A sa plaça vull anar, a sa plaça vull anar. Quan era un quart en fora, quan era un quart en fora, son pare ja va arribar, son pare ja va arribar. On és la Catalunya? son pare agafa ses cordes i un garrot en cada mà, i un garrot en cada mà. Sa primera garrotada, sa primera garrotada, un braç ja li va trencar, un braç ja li va trencar. ben morta la va deixar, ben morta la va deixar. Son pare quan la va veure, son pare quan la va veure, ell se va voler penjar, ell se va voler penjar. I sa mare dins sa cuina, i sa mare dins sa cuina, que rebenta de plorar, que rebenta de plorar. Que rebenti, que s'esclati, que rebenti, que s'esclati, ella ja no tu.